Ադրբեջանը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ հարձակման լեգիտիմություն ձևավորել։ Սա Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի վերջին հայտարարության հիմնական արձանագրումն էր։ Սրա շուրջ էր նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական ասելիքը կառավարության նիստում Բրյուսելից առաջ։ Կրկին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունն եմ արտահայտում Ադրբեջանի հետ ստորագրելու խաղաղության պայմանագիր։ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության բանակցությունների անհապաղ մեկնարկին։ Ապրիլի 6-ին Բրյուսելում նախատեսված է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ հանդիպումը։ Եվ ես հույս ունեմ այդ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել եւ համաձայնեցնել հաության բանակցությունների մեկնարկի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Վարչապետի տպավորությամբ բազմաթիվ նմանություններ կան Ադրբեջանի վարքագծում այսօր եւ 2020-ի պատերազմից առաջ։ Թվարկում է տարբեր միտումնավոր քայլեր, սկսած ապատեղեկատվության տարածումից իբրև Հայաստանը Ռուսաստանին 4 սու ինքնաթիռներ է տրամադրել։ Մինչև նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կամայական մեկնաբանում խախտում, ինչպես նաեւ Բաքվի 5 առաջարկներին հայկական կողմի պատասխանի անտեսումը։ Հարց է ցակում. ինչու է Ադրբեջանը այս արձագանքը համարում արձագանքի բացակայություն։ Պատճառն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հրապարակային եւ դիվանագիտական արձագանքներում արձանագրել է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր եւ Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ կարգավորման համատեքստում պետք է հասցեագրվի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը։ Ադրբեջանի դիրքորոշումն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա, այն այլևս լուծված է։ Բաքվի այս դիրքորոշումը չի պատասխանում սակայն մի կարևոր հարցի։ Իսկ ինչպես է այդ դեպքում լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը։ Սրա մասին արդեն խոսում են փաստերը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը արձանագրել է ադրբեջանական հանցավոր գործողությունների հետևանքով խաթարվել է Խրամորդ եւ Փարուխ համայնքների բնականոն կյանքը։ Տուժել է ավելի քան 400 մարդ, այդ թվում կանայք, երեխաներ, տարեցներ։ Տեղահանված անձանց մի մասը ժամանակավոր տեղավորվել է հարազատների եւ բարեկամների բնակարաններում, մի մասին էլ կառավարությունն ապահովել է ժամանակավոր կացարաններ խոսքերով։ Հայաստանի վարչապետը հիշեցնում է, փառուխի եւ քարագլխի սադրանքից առաջ Ադրբեջանի զինված ուժերը 10 օր շարունակ ականանետային կրակ են բացել Խրամորդ գյուղի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք գյուղերում հրաձգային զենքերով կրակում էին եւ կրակում են բնակելի տների եւ հողի վրա աշխատող մարդկանց տեխնիկայի տրակտորների ուղությամբ։ Նման դեպքեր են արձանագրվել Նորշեն, Ամարաս, Թաղավարտ գյուղերի ուղությամբ, իսկ 2021 թվականի հոկտեմբեր սեպտեմբերին Նին Մարտակերտում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորիստ է սպանվել։ Տրակտորի ղեկին ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից խաղաղապահների ներկայությամբ Գործողությունների ակնհայտ նպատակը Լեռնային Ղարաբաղում հայության էթնիկ զտումները ավարտին հասցնելն է, հայտարարում է Փաշինյանը։ Նրա ներկայացմամբ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթուղթը Ադրբեջանը սխալ է մեկնաբանում, հայտարարելով, թե Արցախի տարածքից պետք է դուրս բերվի նաև Պաշտպանության բանակը։ Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի դուրս բերումը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղից հայերի դուրս բերում, եւ ըստ էության այս պահանջն է, որ Ադրբեջանը ձև ձևակերպում է։ Փարոխի իրադարձություններն են հիմնավորում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պաշտպանվելու կարիք ունի, այլապես կդառնա ցեղասպանության զոհ։ Չնայած Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, ՄԱԿ-ի հստակ հայտարարություններին ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները մնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է պարզաբանումներ եւ քննություն ակնկալել ռուսական կողմից խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում պարտականությունները չկատարելու եւ պայմանավորվածությունները խախտելու առնչությամբ։ Միջազգային հանրությունից ակնկալում է հաս ասեական հայտարարություններ եւ մոտեցումներ էսկալացիայի դեպքերի առնչությամբ։ Տարածաշրջանում ռազմական նոր էսկալացիային նպաստող մի քանի գործոն է նշում խորհրդարանի պատիվունեմ խմբակցության падգամավոր Արցախի հանրապետության նախագահի նախկին խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը։ Առաջինը ասում է աշխարհակաղակական իրավիճակն է։ Կան երկրներ, որոնք կարծում են, որ եթե Ռուսաստանը այլ տարածաշրջանում ներքաշվի նոր բախումներում կամ որտեղ նա ներկայացված է որպես գործոն, եթե այնտեղ տեղ ունենան սրացումներ կամ բախումներ, դա ակնհայտորեն Ռուսաստանի համար խնդիրներ է առաջացնելու, ռեսուրսները լրացուցիչներից ներքաշելու, ինչ հնարավորություն է տալու ուկրաինական ուղղությամբ խնդիրներ ունենալ։ Երկրորդ գործոնը դա կապված է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունում ստեղծված իրավիճակով, անկախ այն հանգամանքից, որ Հայաստանը հետ պատերազմյան իրավիճակում հատկապես անընդհատ պատրաստակամություն է հայտնում գնալու զիջումների, որոնք կարմիր գծերի հատումներ են, որոնք սկզբունքային մոտեցումների տարբեր խախտումներ են, բայց նույնիսկ այս իրավիճակում Ադրբեջանի նպատակը դա առավելագույնին հասնելն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այսպես ասենք կնճռոտ հարցերից մի քանիսը եւս Ադրբեջանը փորձում է ռազմական էսկալացիայի պատճառ դարձնել, պնդում է Փաշինյանը հակադարձելով, որ բոլոր այդ ուղություններով Հայաստանը Ադրբեջանին համապատասխան առաջարկներ արել է տարբեր միջնորդների օգնությամբ։ Խոսքը նաեւ սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին է։ Հայաստանը անհրաժեշտ է համարում սահմանային իրադրության միջազգային մոնիտորինգի մեխանիզմի գործարկումը։ Մի քանի քանի տարբերակներ են առաջարկել։ Հայաստանի համար ընդունելի կլինի այդ տարբերակներից ցանկացածը, որը կընդունի Ադրբեջանը, ասում է Փաշինյանը։ Հայաստանը կոնկրետ եւ տրամաբանական լուծումներ է առաջարկում սահմանագծման եւ սահմանազատման, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական էսկալացիան բացառելու առումով եւ մեզ մեր ժողականության կամ պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ մեղադրելու մեջ որևէ հիմք կամ հիմնավորում չկա։ Ադրբեջանից ու Թուրքիայից արդեն կան արձագանքներ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԵԱՀԿ-գործող նախագահ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Զբիգնև Ռաուի հետ հանդիպմանը հաստատել է, որ ապրիլի 6-ին Բրյուսելում հանդիպելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ պնդել է, որ Բաքվի ու Երևանի միջև խաղաղության պայմանագիրը պետք է հնարավորինս շուտ կնքվի։ Իսկ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ավարտված համարելով պատերազմը նշել է, որ դրանից պետք է դասեր քաղել։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր